kenn ein Land irgendwo, scheint alle Tage die Sonne nur. Kenn ein Mädchen, das liebt mich so, kann nicht bei ihr sein. Kenn ein Land irgendwo, scheint alle Tage die Sonne nur. Kenn ein Mädchen, das liebt mich so, kann nicht bei ihr sein. Hab einen guten Freund gekannt, das schönste Girl hab ich mein genannt. Einsam reite ich heut hinaus, hab keinen Freund mehr und kein Zuhaus. Kenn ein Land irgendwo, scheint alle Tage die Sonne nur. Kenn ein Mädchen, das liebt mich so, kann nicht bei ihr sein. Ritt ich zu ihr, war er stets dabei, er war mein Freund und sie war mir treu. Doch er sagte kein Wort davon, dass er sie liebte so lange schon kenn ein Land, irgendwo scheint alle Tage die Sonne nur. Kenn ein Mädchen, das liebt mich so, kann nicht bei ihr sein. Eines Tages, da sagte er, das Girl ist mein, bin dein Freund nicht mehr. Und er zog dann zuerst den Colt, meine Hand war schneller, hab's nicht gewollt. Kenn ein Land, irgendwo scheint alle Tage die Sonne nur Kenn ein Mädchen, das liebt mich so, kann nicht bei ihr sein. Einsam reite ich nun hinaus, hab keinen Freund mehr und kein Zuhaus. Denke nur an das eine Land, wo ich das verlor, was ich Glück genannt. Kenn ein Land, irgendwo scheint alle Tage die Sonne nur. Kenn ein Mädchen, das liebt mich so, kann nicht bei ihr sein kenn dein Land, irgendwo scheint alle Tage die Sonne nur. Kenn ein Mädchen, das liebt mich so.